เฉพาะพระอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา ถ้าเข้ามาเงียบนั่นช่วยเผยแผ่เพื่อมันเป็นนกเอี้ยงก็จะบอกว่านกเอี้ยงก็ว่าเต้คือที่ว่าวัดจิตตวิเวกเป็นเรื่องไหนจิตตวิเวกสูนวัดจิตตวิวุ่นฟังสันติ เรียสวัดไม่อกวัดพิวุลวัดนกอีเอียงปิดหูใต้ขวาปิดตาสองข้างปิดปากจะบ้างแล้วนั่ง มิตรก็จะพูดกันออกนอกวัดกันนี่ว่าออกนอกตลาดก็เลยคุยกันออกนอกได้เห็นกันถามข้าวถามข้าวก็ไปถามข้างนอกแต่คำว่าช่วยกันเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธเป็นเหตุเปนแนวพิษพิษเปลี่ยนเปลี่ยนวัฒนธรรมแม่กระถินตีกอง ี่มหรสพครบงั้นเสียงโจดเรื่องไพ่พูดแต่นั้นว่นไหนั่นแต่วัฒนธรรมชาวพุทธพิธีกรรมพุทธน้ำสงการเด็กน้ำบ้านน้ำสลาการหลวงป่อประวานที่เรียกวัดประจันเทดวัดไหนเทดทางประเทศไทยยังห้ามตัวห้ามไม่ให้มีมหรสพครบงานเล็กน้อยตีกันตายอยู่ทั้งวัดน้ำพุงกระถินน่ะ เนี่ยงเหตุนั้นเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตลอดเลยตั้งกฎหมายขึ้นมาใหม่ตัวเห็นย้วยกันไตีกันงานแม่นาคไปบวชเพื่อนเพราะมันเป็นที่ของพระเจ้าว่าพระได้ตบวชจนสมมีเงินล้านเขาไปแจกใครอยู่แต่ว่าไปหา จ้้งตีว่าตีกันดิโดนตีเข้าใจบ่จ้างโดนตีมาเล่นมันก็โดนตีตัวเองบ่ตัวเลยบ่ได้บ่แงงจุมือก็เล่นใส่ก็ตีกันหมดแล้วเอาจะว่าสมบัติตัวตอบมั่งสามเวลาเคยเห็นนั่นแหละ มีอากัวมาไล่ตั้งนอกับบ้านเดี๋ยวมันบริบนังได้แหละไปมาก่อนมาข้างหน้า ไปมาชาตินั่งข้างหลังนั่งก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนหน่อยนะเพื่อนหน้าไปทางก็ทาง ตังสติปัญญา gonna do meditation for one minute. Close your eyes, close your ear, close your mouth. Uh, put your palm on your lap, observing your breath, breathing in, knowing, breathing out, knowing for one minute, please. ควรจะเวลา วัดมาทำบุญ come here to temple to make merit. i t Thai we call ทำบุญถ้าไม่เข้ามาในวัดมาทำบาป So uh, don't make sinful. ถ้าเราเห็นบุญแล้วจะทำไงทำบาปดูสิว่าสนใจบุญก็เข้ามาในไดสวดมนต์ So you come inside to make merit. people stay inside outside just come to inside to look after your mind to train your mind meditation is food for your mind meditation food for your mind if you can see your mind you can see heaven so Every m i n d before you was born, your intention to born to this world to study r a d u d a teaching to make merit. แต่เราไม่ค่อยทำบุญเลยไม่เห็นใจว่าจะมาเกิดมาเพื่ออะไร to, When they obsessed with their body, they neglect to take care their their mind. มันไปติดอะไร มันไปติดร่างกาย So they obsessed to their body. เข้าใจว่าทั้งขาร่างกาย เป็นตัวกู เป็นตัวกู They thought that the body is true themselves, but it's not. สังขารร่างกายเป็นของโลกยืมโลกมาใช่เป็นของคุณพ่อคุณแม่ Your physical body is heritage from your father and mother. It belongs to the earth. เกิดมาแล้ว แก่เจ็บตาย And it's not permanent. It's aging, illness, and die. พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ไปก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วย So your grandparents already passed away. What they can take with them? Rich or wealthy or beauty cannot take with them. So he wants you to understand to come to temple and make merit to make boon by doing meditation. The Lord Buddha teaching uh, no greater happiness than a peaceful mind so this is the help uh, monks to spread the word about Lord Buddha teaching and maintain the Buddhism so everybody if everybody cannot helping so the the temple g o t t o be a sinful temple ถ้าเราช่วยกันรักษาความสงบจุดนี้นั่นะช่วยพระสงฆ์เผยแผ่วัฒนธรรมพระพุทธศาสนา So to come to the temple and to be quiet and have your mind peaceful, t h a t the way to help Buddhism. ให้มีความอดทนเข้าภายในแล้วให้อยู่ด้วยความสงบเงียบใจก็สบาย So come to the temple and make your mind calm and peaceful by quiet and look into your mind. so it's not bother anybody else so make your mind mindfulness and the wisdom will arise รูปบาปรูปบุญ when your mind is clear you will know which one is good which one is bad ส่วนมากเราเข้าวัดไม่แต่ไปคุยกันไม่รู้ว่าไปทำบุญเป็นยังไงทำบาปเป็นยังไง most people come to the temple just keep talking so they don't know what is what is boon or bad or a good or bad เป็นยังไงเมื่อกี้นี่ดูหนึ่งนาทีสบายไหม How about you did meditation for one minute How do you feel just happy นะโดยเฉพาะเวลาเรา มีโอกาสไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญก็อยากให้เข้าใจจุดนี้ When you come to the temple, he wants you to quiet and look after your mind by doing meditation. So all the lay people that come from far away from another country, also the monks from another country from Europe and Asia. So the Thai ritual and ceremony is simple just come in to the temple, do meditation, look after your mind. So the worldly thing he usually not not tell people to do. We want you to understand the uh, Buddhist ritual or Buddhist ceremony is simple. ถ้าหากพวกเราไม่ช่วยกันรักษาจะคอยใครไปรักษาคอยจะคอยใครจะคอยใครไปช่วยกันเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธ if uh, all of us not help each not not help the sangha to uh, be try to be quiet and make it peaceful temple who gonna help โดยเฉพาะนี่แหละอย่างในนามที่พระเจ้าประสงค์ในนามพระธรรมทูต เอาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามาช่วยกันเผยแผ่ไม่ใช่เอาทางโลกิยะมาช่วยกันเผยแผ่เอาทางธรรม so all the the monks that uh, come from Thailand become a diplomat uh, monks so to to help uh, distribute or spread the word about Lord Buddha teaching นะอยากให้เข้าใจในถ้าทำบุญมีสมาธิมีปัญญานะความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญา So you want everyone to do meditation. So when you when you do meditation, your mind is clear. So you have uh, the wisdom will arise. so the meditation to make your mind calm and peaceful that the way to heaven. When you pass away, you can take the uh, your your uh, purify your mind and take to heaven. นั่นแหละเมืองนรกอยู่ไหนร่ำรวยกับสวยงาม But if you are obsessed to wealthy and beauty, they may take to to hell or evil. ของทางโลกนะโลกยะไม่ยินดีกับร่ำรวยกับสวยงาม ถ้าโลกุตระไม่ยินดีกับร่ำรวยกับสวยงาม So the worldly tend to attach to wealthy and beauty, but in term of Dharma or Buddha teaching is evil. ขอฝากไว้ให้เข้าใจจุดนี้ So he want to emphasize everybody to understand this. ด้วยอนาจุญกุศลดอกตนได้ยงลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าระสง์มารวมกันในนามว่า บุญสามัคคีสามัคคีนางตะโปตุโขเป็นการสามัคคีกายวาจาใจเป็นบุญกุศล so everybody gathering together all the monks all the lay people come together to be like a teamwork to make merit today บุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลกนี้ ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาอกตนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าประสงค์จงมีแต่ความสุข ความเจริญสุขกายสุขใจ เดินทางด้วยความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยปัตนาสิ่งหนึ่งอันใดการงานก็ดีการเงินก็ดี โดยเฉพาะอักผลปณิพานตามธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นปณิพาน ในปัจจุบันในชาตินี้เกิดสาธุสาธุ